Matthäus hoofdstuk 4 Toe is Jezus door die geest die woestijn ingelei om door die duivel versoek te word. Veertig dagen en veertig nacht het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, As u die Seen van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, Daar staan geskrywe, Een mens leeft niet net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God komt. Daarna neemt die duivel om naar die heilige stad toe en laat hem op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, As u die seun van God is, spring af, daar staan ons geschreven. Hij zal zijn engelen oor jou opdracht geven, en op hulle handen zal hulle jou dragen, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom: Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag en sê vir hom: Dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom: Gaan weg, Satan want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see in die gebied van Zebulon en Naphtali. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is. Jy, gebied van Sebilon en gebied van Naftali aan die seekant en oor kan die Jordaan, Galilea waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin preek en gesê: "Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: "Kom hier. Kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak." Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus se seun van Zebedeus en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerlei kwale en pyne, die wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes na hom toe gebring en hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant die Jordaan af het hom gevolg.